وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى Na wako malaika wangapi mbinguni ambao uombezi wao hautafaa chochote isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha, hakika wasioamini akhira bila shaka wao ndio wanawaita malaika kwa majina ya kike. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا Nao hawana ujuzi wowote kwa hayo isipokuwa wanafuata dhana tu. Na dhana haisaidii chochote mbele ya haki. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Basi mwachilie mbali anayeupa kisogo ukumbusho wetu na wala hataki ila maisha ya dunia. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Huo ndio mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuipotea njia yake. na yeye ndiye anayemjua zaidi mwenye kuongoka.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 Hakika mula wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira, naye anakujueni sana tangu alipokuumbeni kutoka kwenye ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msijisifu usafi, yeye anamjua sana mwenye kujikinga na maovu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na malaika wengi wa mbinguni juu ya ubora wa vyeo vyao haufai kitu ombezi wao isipokuwa baada ya kupewa idhini huyo muombezi na Mwenyezi Mungu mtukufu na kumridhia huyo mwenye kuombewa. Hakika hao wasioiamini akhera ndiyo bila shaka wanaosema kuwa malaika ni wanawake. Wanasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na kwa kauli hii hawana ujuzi wowote, hawafuati kitu ila dhana zao tu zilizopotoka. Na dhana haifai kitu mbele ya haki. Basi jitenge nao hao makafiri walioipuza Qur'ani na ikawa hamu yao si chochote ila uhai wa duniani tu wakiyakataa yenye maslaha nao hayo wanayafuata katika itikadi zao na vitendo vyao ndiyo komo waliyofikiria katika elimu hakika Mola wako mlezi anamjua vyema anayeshikilia upotovu na anamjua vyema aliyeelekea kupokea uongofu na ni vya Mwenyezi Mungu pekee vyote viliomo katika mbingu na ardhi kwa kuviumba na kuvidabiri ili awalipe waliopotea wenye kufanya viovu vitendo vyao na walipi waliohidika watu wema kwa malipo yaliyo mema. Wema hao ndio wale wanaojitenga na madhambi yenye adhabu kubwa kubwa na yanayochukiza mno. Lakini Mwenyezi Mungu husamehe dhambi ndogo ndogo. Hakika Mola wako mlezi ni mkuu wa kughufiria naye anajua vyema hali zenu. Kwani yeye ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu katika hali zenu mbalimbali za kukua na kugeuka. Basi msikae mkijisifu nafsi zenu kuwa mmesafika kwa kujigamba na kujifahari. Na yeye ndiye mjuzi mkubwa kabisa wa kila mwenye kumcha na akajisafisha nafsi yake kweli kweli kwa uchamgu wake